Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزم يخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا تكونوا بعباده خبيرا بصيرا من يصلاها مذموم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طول طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا Ayat menika Gusti Allah nerangake nasibe manusa nasibe manusa urip niku pun dipun takdir wonten azali dadi saderenge manusa dititahake wis ana penetapan manusa A bakale bejo manusa B bakal ciloko manusa A bakal sugih manusa B fakir lan sak teruse niku pun nonten catetan kepastian diarani takdir dan zaman azali saat derenge Tidak didadekake. Ah, cuma Gusti Allah le aweh weruh regine malaikat niku nalika bayi nok kandungan ibu kira-kira umur petang bulan petang bulan No kandungan ibu. Diterangake dengan hadis sahih Rawahul Bukhari. Inna ahadakum yajmau khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Summa yakunu alaqatan kadhalika alaqatan. Summa yakunu mudghatan sumayum fakufi sfir fihiru al hadis sak temene salah suci niro naliko ono ing kandungan ibu prosese petang puluh dina rupa nutfah mani terus dadi alakoh darah segumpal petang puluh terus berubah mudghah daging segumpal petang puluh terus lagi dipasang nyawa Terus Gusti Allah perintah malaikat dawuh nyatet rezeki umure rezekine ngamale bejo cilakane ya niku badane mudghah rampung sampan sakit ngitung nalika isi nutfah mani petang puluh dino terus alakoh petang puluh dino jadi wolung puluh terus mudroh daging sekumpal petang puluh dino jadi satus rong puluh dino cara hitungan Jawa 120 dina iku petang wulan nek wis petang wulan lagek dipasang nyawa malaikat didhawuhi nulis iki umure piro diteken terus rezekine bejo cilakane tulis kabeh wa inna rajula minkum la ya'malu bi amali alil jannah hatta yakuna bainahu wa baina ila dhira fayasbiqu alil kitab fayamalu bi amali alin nar fayadkhulaha ana bayi nalika mulai laire terus dewasa ngamale api terus kaya ngamale ahli swarga kurang sakilan niki bahasa-bahasa pengenalan cara wong kudus meh mati mana kurang sakilan meh mati delalah nglakoni kaya ngamali ahli neraka yaiku kekufuran akhirnya mlebu neraka bahasane ziraun ziraun niku sak zira sak cengkang Ana sing terbalik. Wa innar rajula minkum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira fayasbiqu alal kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Ana sing lakune elik terus kurang sak dira tegese meh mati iso nglakoni lakune ahli swarga tobat apalah akhire mlebu swarga la iki sing diduduhake ring malaikat malaikat ngerti takdire manusa ya mulai nalika manusa ana ing guwa garbaning ibu badane dadi mudghah umur petang wulan. Mulane ana tata cara cara Islam. Mboten kok cara Buddha mboten, cara Islam. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Iku nek wis petang wulan ku sok ana sedekahan cara kudus bancaan. Kita tahu cara Islam, betul kok Buddha, betul. Ono hadis ini. Diarani tarbe. Robba'a yurobi utarbi'an. Wulan keempat. Dibancai, terus berdoa. Nah, itu. Tarbe. Sedekahan ala kadar, ngerasa ya tonggo kiri. Iku pundutane hadis inna ahadakum yajma'u khalquhu min batni ummihi arba'ina yauman nutfatan summayakunu yakunu alaqatan misla dzalika summa yakunu mudghatan summa yunfakhu fihi nalika penyebulan nyawa niku sing dibancake namine tarbek ana maneh istilahe tasbih tasbih sangka sabba'a yusabbi'u tasbih'an. mitoni mitoni cara Jawa tasbih bahasa Arab nek iki mundute sangka ayat Quran juz 18 surat Al-Mukminun Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama fa kasawnal 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa ahsanul khaliqin Surat Al-Mu'minun juz 18 Proses perkembangan bayi tok kandungan ibu nutfah mani terus jadi alakoh darah segumpal terus jadi mudroh daging segumpal terus jadi balung nom terus dibungkus daging fakasaunal idho malahmah limo tiap proses perubahannya petang dina, dino petang puluh dino ping lima rongatus rongatus dino rongatus dina, itu nek dihitung wulan pitu kurang sidik wong jawa le nyebut pitu melaku niki bahasa istilah aja dipoyoki istilahnya bahasane wong kuno Wong kuno niku bapak kula, bapak jenengan niku lho namine wong kuno. Kok diarani kuno? Ndek aku dongono. Yo oh, iku kuno, ya kuno. Iku kuno. Dadi Pak aja dipoyoki. Pitu mlaku. Aja digenti pitu ndodok, aja ngono. Nggih pitu mlaku niku bahasa. Nyane tasbih. Terus nalika iku dibancai dalile bancaan tengene juz 9 surat Al-A'raf. waladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin surat al-a'raf juz 9 Gusti Allah gawe manusia terus gawe garwane manusia maksud Nabi Adam terus sisiane namine Hawa supaya hidup padha tentrem lan ayam barang wis kumpul hamalat hamlan khafifa sekawit ngandung yang misih cilik sawulan rong wulan famar rajbi jisari wariwi nalika kandungan iki sawulan rong iki lunga falamma asqalat badane kandungan wis gedhe diperkirake pitung bulan da'awallaha rabbahuma ibu bapak berdoa dengan ini pangeran jadi berdoa niku tuntunan dengan Quran Nabi Adam kalau bukhawa berdoa lain ataitana salihal lanakunanna minasyakirin nek diparingi putra sing bagus kita nganakake syukuran ya niki Ha, prosesi tiap perubahan petang puluh dino keterangan itu hadis. Nah, ini. Mulane nek le bancaan niku nok ngene petang bulan pasangan roh lingarani tarbe nek bancaan bak tenang ngene pitung bulan namine tasbe sami kengenge wong bendina bancaan kengenge wong bendina bancaan bendina kengenge ampun keliru bancaan begini dak kena mboten enten ana bancaan bancaan iku sedekah sedekah bendina kata sampean agar wong haji ana peti terus sampean nemplungi duit ana peti niku namanya sedekah kangge amal jariah kengeng kengeng bendina kengeng cara carane kata tadi. Jadi tasbih tarbih ini tuntunan Al-Qur'an, tuntunan hadis. Ah, sedekah as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah kanggo tulak bala. Ah mulane nek nuju gawe acara tarbik utawi tasbih. Oncok aja nganti pen. keblabasan mendhuwur ya salah temung isoran salah carane buka Fatihah terus maca Quran maca Quran dilurukake surat Yusuf tafaul tafaul jadang kebagusan muga-muga putrane nek lanang ganteng kaya Nabi Yusuf ganteng rupane ganteng lakune utawa maca surat Maryam nek diparingi wedok ayu kaya Siti Maryam ayu lakune ayu rupane maca Quran maca Quran tuntunan Quran wa umirtu an akuna naminal muslimin wa an atsluwal qur'an Engsun Nabi diperintah dening Allah supaya dadi wong Islam lan diperintah kon maca Quran. Surat An-Naml juz 20. Terus maca selawat. Maca selawat perintah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nek wis terus doa. Doa ya pentah utuune astajib lakum. Pun dikembawan acarane. Aja diisi acara tahlilan barang. Ngalup niku. Ya ora dosa tahlilan ana bayi tahlilan ya kena, tapi sajane lho. rasane kok kaya uji nek weteng kok wis ditahlilno lho niki kaya ngalup ngalup ya wis iku wae maca Quran selawat berdoa ah. anggo pomo butuh keterangan ana mau idza hasanah tapi nek mau idza aja dawu-dawu wong kesel ah, aja dawu-dawu santara wae Nah, bancaan. Ora ana sing dilarang. Maca selawat sing diduno larangan ndi gak ana. Maca Quran, berdoa, sedekah ora ana sing dilarang. Lah sing dilarang yaiku nek ana pasang kendindok dipecah. Haram, haram. Aja diterus-terusake. kadang-kadang masang kendi dure kendi diwa indok terus naik bubaran terus kendi kerandoknya dibuat di ujung diuncalnya dipecah haram putusan mutamar nahdlatul ulama haram nek kepengen mecah sing dak haram nah, solusi nih doke dipecah dokok wajan oh ge tiba solusi solusi ku jalan keluar kok aku kepengen mecah yo dokok wajan oh ini carane tapi nek mecah dok dokok wajan ojo siji dok kamalan ya sing rada akeh ya 10 apa ada kakean hati terternor gampang lo wong kudu ora iso ah. ya iki cara dadi sing keharaman dilangke sing kesunatan aja dilangke aja dilangke wong berdoa itu nak Quran pirang-pirang wong tuwa ndongakno anak anak ndongakno wong tuwa tuntunan iku eh wangsul dateng ayat. Ya. Sing nerangno malaikat diparingi pirsa dening Allah nalika bayi nak wetengane ibu petang bulan. Iku malaikat lagi diperintah diparingi pirsa kon nyatet. Nah, itu dalil Quran niki. Wa kulla insanin lan ing saben-saben manusa alzamnahu natepake ingsun hu eng kulla insanin tairahu Eng catetan buku ngamale buku catetan ngamale dijoko fi unukihi nangone gulune kulla insan Tapi ki ngalami ngalam gaib dadi maknawi ora katok. Aja ndeng gulure bayi dicekal-cekel angko ya malah lara. ora ora. Tapi Quran sing ngendika. Pengertiane bayi mulai nok kandungan ibu ku wis ana tulisan. Tulise bejo cilakane. dawuh Quran mengonon tok. Terus tengene hadis Mamin mauludin yuladu illa wa fi unuqihi warakatun maktubun fiha syaqiyun aw sa'idun Ora ana bayi sing lahir kejaba nang gulune bayi iki wis ana kertas sing tertulis ciloko atau bejo punatan Jadi nasib ciloko lan bejo takdir Allah di persa akhiring malaikat nalika isih kandungan ibu nek Gusti Allah le mirsani yo Wis jaman kuno, jaman ajali ngerti. Bakale manusa sak donya ana sekian miliar sing lanang semene, sing wedok sing wis ana iku. Ha niki sing dipirsakake malaikat. Eh, lah sing manusane ora ngerti. Mulane badane kita ngerti. Kita dadi wong Islam, dadi wong mukmin, Estrine wong Islam, wong mukmin, anak-anake Islam, do mukmin kabeh lido nurut-nurut. Syukure sing akeh. Syukur. Kanggo nyukuri awak salat, poso, haji. Kanggo mbut gawene nek diparingi gampang rezekine. zakate. Nek durung kewajiban zakat, sedekah sunat. Aja lali. Sedekah sunat. Kanggo nyukuri sing awak disyukuri nggo poso, nggo salat, nggo haji. Sing bondo syukuri nggo zakat. Nek durung sedekah sunat. Iki carane. Iku Iku nyukuri. ati wena wong sing sangat mbutuhake sing sangat mbutuhake nek ngawehi wong kok aja lucu kan rene ta apa keku pikir apa ora oh. ora ana wong gelem ya aku pikir ora ana pikira kok ya meneng wae ora usah ngono anggo dikira-kira dhewe ya ya carane udah ngono wa lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura lan bakal ngetokake ingsun Allah lau kanggo manusa yaumal qiyamati dina kiamat kitaban ing catetan tulisan tulisan amal yalqahu kang ketemu sapa manusa ing kitab mansura kale hale disebar digelar Tim besok kiamat. Buku catatan diparingake dening Allah ring ini moro manusia nongone ororo maksar. dina kiamat manusia kumpulake tempat kumpul namine mahsyar. Ororo maksar. Niku buku catatane malaikat sak jero ndek. Urip nak donya ngamale niki dicateti terus. Mulane sampai nek ngamal sing pinter, sing pinter. Ngaji katanya ke yang ITKV e, sampai ditulis ITK. Dinklu, dinklu, tes B dicekeli. Malaikat kan tidak reti hati ini wong. Iki obah ki moco tau ora. Wis pokoke diteken tesbih obah terus. Hmm. barang anu iki ngantuk apa batak, malaikat kan tak ngerti terus tidak tidak tetap mikir batek ah, ganjaran terus ah barang nek tiba geladuk lah niku lagi ngerti ngantuk nah, nah ya nek ngantuk ampun nganti tiba malaikat ngerti engko ya iki carane ah, kudu pinter-pinteran betul-betul lah malaikat niku lugu nyatet kita lho catet ora wani nambah-nambahi ora wani catet iku besok nek ngene ora-ora masar wis ana catetan iku terus disebar saka aras diceritakake fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fa umukrau ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi fi jannatin aliyah kutufuha hadaniyah sak terusé sing diparingi buku catatan ditampa nganggo tangan tengen iki pun dadi ketentuan besok no dina kiamat anggering nampa buku catatan kok iso ditompo tangan tengen mesti wong mukmin Mbah mukmin kamil Mbah mukmin sing nakis Islam kamil apa Islam nakis Islam kamil tegese rak dosa Islam nakis sing dosa tapi muslim calon swarga Iki keterangan calon swarga niku teng Quran Fa'amma man utiya kitabahu biyamini bangga fa fayaqulu ha umukra'u kitabiyah. Buku niku mboten tertutup mboten, terbuka. Sadiwaca. Nggih, wacanan bukuku. Ali salat jamaah ngaji ngantuk sithik-sithik. Lah, ana tekerare. Tekerare ngoten. mesti swarga pasti ah. Wa amma man utiya kitabahu bisimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma anna anni maliyah halaka anni sultannya sak terusé. Sing nampa buku catatan nganggo tangan kiwa mesti neraka, pasti. ampun nganggo insya Allah pasti ya laitani lam uta kitab ya mendah neyo aku ora usah dicatet-catet ngereki ngereki dung konangan wong akeh hmm. iki wong sing cilaka cilaka iku ah. ya mulane nganti Imam Syafi'i munajati Imam Syafi'i alun nabi dariati wa humu ilaihi wasilati arju bihim wa'ta ghada biadil yamini sahifati ki jati imam syafi'i diwaca ben bengi Imam Syafi'i ku nek nyuwun ring Allah niku wasilah tawasul rene keluarga Nabi. alun nabi dari ATI keluarga bed keluarga Kanjeng Nabi sing dadi wasilahku wahumu ilai wasilati dicedak namane aku wasilah ring keluarga Arju bihim u'ta ghoda biadil yamini soli khifati muka-muka sok dino kiamat. Aku ngarep-ngarep sebab barokai keluarga Nabi aku bisa nampa buku catatan amalku kanti tangan tengen Imam Syafi'i ini ku sanes keturunan Nabi. Imam Syafi'i ini ku keturunan sahabat Syafi'. Syafi' bin Sa'ib. Namine Muhammad bin Idris. Rene keturunan sangka sahabat Syafi'. Imam Syafi'i seneng nisbat rengene sahabat mau. Mulane nganti terkenal Imam Syafi'i. Jadi Syafi'i sanes nami. Nanging estrinis Imam Syafi'i dzurriyati Rasul. Cara Jawa kudus seripah. Jadi garwane Imam Syafi'i keturunan saking Kanjeng Nabi. Tapi nek Imam Syafi'i keturunan sahabat Syafi'. Ini iki istilahan, iki istilah sistem. Anak Imam Syafi'i ini ku mboten sakit disebut Sayyid. Cara kudus Raden. Nek lanang Raden. Nek wede nganten. Iki istilah, istilah ini kampun dipoyoi, istilah kados ngeten wong wong dusun-dusun sing fakir nek omahe ambruk dandan niku nyuwun tulung tangga kanan kirine niki istilah sambatan sambatan ku istilah jaluk tulung rak bayar sambatan niki pun istilah sambatan nek nek digawe Eh, orang amplop melabu ini kena cara tulisan istilah buah buah ini istilah ini kampung dipoyoki lawang kota tahu moyoki wong dusun akhirnya saya ketimbalan oh ada orang nganten itu lereng belum nyemplungi peti oh ini ketimbalan eh, wong angker moyoki ketimbalan man ayyaro akhahu bidzambin am yamut hatta ya'malah nek ana wong moyo ikancane sebab ling lakoni dosa wong sing moyo mau ora bakal mati-mati sadurunge nglakoni kaya dulure sing diboyoki bahasa kuno aja moyok-moyok ndak ketemplok saiki kota ya sana buah tapi nek diarani buah emoh oh ana aturan ana bahasane bu bahasane apa nyemplungi. <laughs> Wis aku tak sing moyok ya bener. <laughs> Nyemplungi. Berarti wis. Iki dilakoni, dilakoni. Kenging, kenging. Ya, buah hukumnya kengeng Tapi buah iku ora utang. Piye tegese? Pamane Zayat buah ringene Umar 100 ewu Umar Mbak Dewa dibuai Zahid satu sewa, Umar mati. Terus Zahid dikai orang kena jalui anaknya. Bapakmu kok jihutang satu sewa orang. <laughs> oh tenang salah. Jadi buah orang kena direken utang. Ya. Betul nenten deh Ya. Paling-paling utang jasa. Ya. Tapi orang wajib bayar. Lah muga-muga kita Beijing teng akhirat sakit nampi buku catatan kita ngangge asta amin Allahumma amin besok buku catatan niku karek maca dhewe-dhewe iqra kitabak ngeta niki sampan catat ayat pira juz pira surat apa sampan wong salwangsul diwaca le Iqra maca sira kitabaka ing buku catetan ira wis kono diwaca dhewe kafa cukup binafsika apa awakmu al yauma ing dalam dina iki alaika ing atas sira dhewe hasiban apane le ngisap ling Cukup mbok waca dhewe sekseni dhewe eling-eling dhewe. Sampan mulai buku catatan itu balik nalika bayi jadi pamane bayi terus lagi setahun mati ora ono buku catatan pokoknya nggak durung balik ora ono buku catatan sebab e durung kewajiban anjur bi langsung suwargo ngene iki ampun lho muga-muga aku mati bayo wis tuwa ibu nyaluk bati yo ah, ndonga ping 70 nek iso kok lho ya saya wis kadung tuwa yo golek sing cara tuwa ngono ra buku catatan tangan tengen mulane nek ana wong mati cilik ngene iku sing bungah Alhamdulillah ora usah biayai langsung swarga ngoten iki carane Jadi besok terus ana catatan diwaca dhewe. Lah sing isin niku nek pas catatane elek-elek diwaca wong liya. Oh, iki <laughs> sing KKN ya ana tekenane niku. Iki kejaba buku catatan niku. Besok barang-barang kutil, kutil iku ngutil Faham ke? jikuk barange wong ora taren jikuk honda jikukan iku besok hondane iku dikalung anak gulu ha iki sing susah niku ana tekene sopra wah sopra iki sopra wonten dalile wonten tengene Quran juz 4 kula didhei nggon gone wa ma kana lin nabiyyin ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah wong sing ngesit ngutil yang lulku ngutil ya tibi magola besok dina kiamat di etekane gawa sing dikutil mau sok dina kiamat tau ngutil duit ya besok duitnya nak gulu Berambit, kuati ini. <laughs> Nak ngutel truk, ya orang-orang. <laughs> Lagi, oh, Wedi gulune gedhe. Niku dalile teng jus papat. Mulane sampean catet ing ngene. Maksude napa? Nek kula lali kula sampean lengke ngono. Sampean ketingelengake. Wa ma ka nali nabiin an yaqul wa ma yaqulul ya'ti bima qalla yaumal qiyamah. Surat Ali Imran jus papat. Mulane pumpung durung wayahe kabundut kesalahan-kesalahan kita Diresi'i dhewe-dhewe Diresi'i dhewe-dhewe lah nek kanggone wong utang-utang wong utang-utang ring kancane badane eling berusaha bayar kula wangsuli malih but gawe sing berusaha bayar berusaha bayar. Berusaha bayar ini wajib. Wis usaha terus kebutuhane kanggo awake terus nganti entek mati. Padahal wis usaha, wis tobat, berusaha kepengin bayar. Niku dosane penilang. Soale apa? Wis berusaha. Dene ora iso. Ayo ora iso kok kon piye. Tapi berusaha. Eh, terus nek wis entuk bayar sithik-sithik eh, berusaha niki wajib adine hasil iso bayar iku urusane Gusti Allah kok eh. manih tada fa inna ma yahdadi li nafsihi Man utai sapane wong itada kang nampa pitutuh sapa wong fa inna ma yahtati mongko angin pesine nampa pitutuh sapa wong linafsi kanggo awake dhewe. Wong sing diparingi pitutuh gelem masuk Islam, gelem ngamal, gelem poso, gelem salat, gelem zakat, acilan piturute ganjarane eh, dimpek dhewe. Eh? Niku maksudnya fanih dada fa in nama ya dadi nafsi. Wong sing tok pitutu terus ngamal, ganjarane ngamal iku dimpek awake dhewe. Wa man dalla taisabane wong dalla kang sasar sapa wong lakoni kekufuran, lakoni kemaksiatan lan liyane Fa inna ma yadhillu mangko angin sing pestine sasar sapa wong ala ya ing ngatasé mlarate ngatasé awake dhewe. nek nganti sasar nglakoni kekufuran nglakoni maksiat dosane disangga dhewe iki basa Qur'anku singkat kata niku wala taziru lan ora nyangga dosa waziratun sapa wong sing nglakoni dosa wizra ukhra ing dosane wong liya dadi dosa-dosa iku biasa disangga dhewe-dhewe ora ana dosane Zaid sing lakoni Zaid tok. Terus Anumar wong kowe ngamalmu apik dosaku sanggo kowe sithik. Ora iso ngono ora iso. Nek nang donya ya iso. Nek akhirat ora ono ngono iku. Baton ngono ku dak ana. Lah ngeten iki ampun ngantos salah paham wontenipun hadis Teono hadis man sanna sunnatan sayyatan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wong sing memulai gawe lakon elek. Diikuti karo kelompok kanca-kancane. Dekne kejaba nyangga dosane dene nyangga dosane wong kelompok-kelompok sing ngikuti niku piye niku tegese mergo wong sing nglakoni elek mergo ketimbalan kuwe niki dhewe maneh nganti kiamat niku dosane wong sing mlopori niku didobeli mboten kok dosane sing lakoni disangka mboten sing ngikuti dosane siji sing mlopori dosane nek sing ngikuti siji ndek loro nek sing ngikuti loro ndek telu dosane dhewe terus diikuti iku ana neh ngoten iku name tetep dosane dhewe dosane pelopor mulane aja dadi pelopor maksiat ya pelopor anek pelopor ngibadah niku ganjarane terus di ganjarane terus ganjarane lemulang entuk terus pancen Asin dimaksud tidak dosa ne wong liya sing ora sebab de nendung di songgo ora ono walata zirwa ziratun wizra ukhra dosa dipikul dewe dewe Wa ma kunna mu'adzibina lan urana ana sapa ingsun Allah mu'adzibina iku niksa. Hatta nab'asa sego. Ngutus ingsun Allah rasulan ing seorang utusan. Aku rak bakal ngutus manusa sadurunge manusa ketekan dakwahe utusan. Niki lho. sing dadi lengkape mukallaf pelanggerane mukallaf yaiku akil balik sing ketekanan dakwai rasul mukallaf kados kita ngeten iki balik akil ketekanan dakwai rasul ndi dakwai rasul Quran iki Punten pundi-pundi. Mboten ampun keliru. Alah aku dong kepethuk njing Nabi eko. Alah aku dak mau kalah. Oh, kepinu epor kok. <laughs> Kula jenengan iki pun didakwahi njing Nabi. Apa itu Quran? Quran digawa dening para sahabat, sahabat ring tabiin, tapi itu sing gawa Islam ning ngene kudus, antawisipun Mbah Sunan Kudus gawa Islam taktike pinter gawe dandangan iki dakwae Sunan Kudus dandangan iku Sunan Kudus supaya wong Islam do poso iku ana istilahe nek ruwah 30 dina terus saesuk tanggal 1 beduk menara tabuh sore lengarane beduk dandang tapi nek ruah tanggal telung puluh ujuk-ujuk atau tanggal lengarane belandrangan ana jengere lha iku diweki kebebasan dedolan Macem-macem sak senenge supaya ngrungokake malam poso ha, terus dia poso iki carane dakwae Mbah Sunan Kudus nek Sunan Bund ah, Sunan Bund Demak Bonang Raden Syahid Raden Syahid niku bapake Sunan Muria Sunan Muria namanya Raden Umar Said niku putra Raden Syahid Sunan Kalijogo niku dakwae nganggo wayang Iki demo-demo jaman se si Buddha senengane Jawa Tengah niku gongan Raden Said nggae gong sing gedhe. Dijenakna gong syahadaten. Wong kuna rada pelu lemune gong sekaten. Sunan Raden Said Sunan Kalijaga pinter mayang, cerita wayang u pinter. Ucarane diumumno pamane engko bengi ceritane pari kesit wah pamane niku kula apa kula kayak pari kesit tok dadi dadi tandane nek ape cerita gong diunek nandike dadi nek durung ana swara gong ora bakal cerita ah, kira-kira setengah jam saat durungnya mulai itu masyarakat teko kabeh Raden Said ora bakal nabuh gong nek durung do maca syahadat. Iki lho hebate. Dikon maca syahadat kabeh. Nek wis maca asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gong lagi ditabuh. Nek dak gelem maca syahadat dak ditabuh-tabuh. Oh, iki. Iki perjuangane sunan-sunan. Mendahne neoganjarane nih. ganjarane iki carane kaya mulane aja kaya nek masjid kene wong Islam kabeh tabuh gong la apa lho ora mbok tabuh wis do Islam kabeh malah wis subuhan dikik ati nek kepengin gonggongan ring timur timur ngono sing ngene sing durung Islam Islam ngoten niku iki carane dadi dakwah ringene wong sing durung Islam yang ini wong Islam ya darusan Quran. Ya penerangan agama ini kecarane, Terus kebijakan saking Allah. Nek ono masyarakat bener-bener durung ketekanan Rasul. Namine boten mukalaf. Nek mboten mukallaf kelakuan sing rak bener rak bener urung isa dibiji. Ora dipiji. Mulane takrife balek takrife mukallaf balek akil sing ketekanan dakwae rasul. Dadi pamane ana daerah jan bener-bener durung ketekanan, ora klebu mukallaf. besok disiksa Gusti Allah ngendika aku ora bakal nikso niki catet ngene iki ayat ngeting sampan catet mbok mlok ditakoni wong atau wong geger karo wong wis wacanen dhewe ngono sampan tunggone wa ma kunna lan ora ana ingsun Allah muadzibin aku bakal nikso ing wong siji hatta nab asa rasulah hingga ngutus ingsun ing orang rasul Dadi nek ana wong durung ketekanan dakwae Rasul, Allah ora bakal niksa. Nek niki maksud kula nek sampean takoki, niki lho dalile ngoten to. Ana sing lucu ku, ana dalile, ana aku dhewe lali. Ha iki padha rame, rame ta ra mekakat e, niki. Niki dados sampean ngaos terus bisa mulang langsung. Dadi iso ngerti pelanggarane mukallaf wonge balek duwe akal wis tau diwadakwai rasul rasul atau sak lanjutane ya penerusé dadi nek ana wong sing dung tau ketekanan dakwai rasul bener-bener dung tau lan sing penerusé e urung tau ora bakal entuk siksa ana ora bakal entuk siksa besok do kok ya mesti swarga ora lucu ora ana gemandul ora swarga dak neraka gak ana aja mak kita bangsa Indonesia iki wis ketekanan kabeh wis ketekanan kabeh nah, ah, hukum balek kan iki kersane cetha balek Menurut madhab syafi'i, nek balik umur, umur 15 tahun. Utawi umur sangang tahun, wis junub janabat niki sing kula turasak sing cethakake sing balik umur madhab syafi'i netepake 15 tahun Balik umur menurut Imam Hanafi lan Maliki umur wolulas tahun. Umur wolulas tahun. Dalile tengene sawi tengene tafsire wabtalul yatama hatta idza balagun nikah wabtalul yatama hatta idza balagun nikah niki surat An-Nisa juz 4 nek ngene lafal an-nikah ayil bulu niku diterangake tengene tafsir sawi umur balik inda Malik wal Hanafi wolulas tahun Mulane pemilu Indonesia ki madhabe madhab Hanafi, ora madhab Syafi'i. Umur 15 tahun ndak oleh nyoblos. Sebab e durung balik. Nah, lagi tadi pemilu kene menurut madhab kira-kira niku. Bono leti madhab ora wallahu alam niki ya. Nah niki. Sumakala wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يا في نعم مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وآل صحبه اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين